Oi. Buguei, viado. Oi. <laughs> Oi. Eu é pique desse jeitinho. assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O pique é esse, bola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba, Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Ah, que pique é esse, uhum. velocidade movimento Oi. que fez uh, É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo Se debrecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar vai, Se mulher, acaba, vai. se acaba Na onda do beat vai se acabar Se acaba, vai. se acaba Na onda do beat vai se acabar Se acaba, se acaba Na onda do beat vai se acabar Se acaba, se acaba Vai, tugu, tugu, festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que que é isso? Cola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. Na onda do beat vai se acabar, vai, se acabar, se acabar do beat vai se acabar, se acaba, se ah, acaba, que pique é isso? Velocidade sim, o coração batendo no movimento que fez, ah, é de matar o rebolado dessa mina, a melhor que tá tendo se debrecha, beat, vai se acabar, se acabar, se acaba na onda do beat, vai se acabar, vai se acaba, se acaba, vai. mulher. Na onda do beat, vai se acabar, se acabar, se acaba na onda do beat, vai se acabar, se acaba, se acaba. Ah, que pique isso? Velocidade sim, o coração batendo no movimento que fez. é de matar o rebolado dessa minha rindo, se depende, eu vou pra cima. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba, mulher. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Vai, tudo, tudo.